เครื่องันตกลไกเพื่อเรา พ้นทุกข์สำเร็จมาจากเป็นปัญหาสำเร็จไม่ใช่สำเร็จมาจากการศึกษาจากโรงเรียนโรงเรียนเธอสำเร็จขึ้นในทางศึก มาแล้วมาทุดกันพิ่มเพื่อนก็เป็นสิ่งนั้นด้วากันพอคิดเท่าไรก็ไม่เช่ของแตกตลาดอย่างคุดตัวแบบหนึ่งเช่นอย่างเขาคิดคนตัวเล็กมันตัวโตอย่างนี้คนตัวโตมันเป็นตัวเล็กทุดกันไปเพิ่มเตัวนี้่ากัน แล้วเขาก็ดับไปจากความเรู้นั่นแหละเมื่อดับไปจากแค่ถึงคนถึงกลายเป็นคนตัดคนต่ำก็กลายเป็นคนสูงคนเล็กก็กลายเป็นคนโตคนโตก็กลายเป็นคนเล็กที่คนได้เรื่นงแค่นีตแหละสุดท้นยจนสามารถจะรู้ใจใจขณะใกล้ๆนด้ตอนแรกนั่นก็ พโทษทุกันโดยไม่ทราบผู้ทุกมาตามต่อวิปัสาสเพื่อก่อนเรื่องแรกความทุกข์เกิดจากสมุทเพื่อก่อนเอกขนาดหนึ่งความทุกข์นี้เกิดขึ้นจากข่อข่อสัตว์ข่อนี้ต้องใช้ความทุกข์จากธรรมดา คนนี้แหละเพื่อคนทะเลเขาก็คิดที่จะมองหาเรือที่เดินมาแทนเรือเดินผ่านไปไปทำยังไงถึงจะมาเงินทำยังไงทำยังไงก็เรืออะไรนั่นแหละต้องงานมาติดเรือทของหราที่ยามคิดจนสนุกคิดขั้นแรกแต่คิดงนแรกอย่างเราธรรมด้เลย No, no, no. ขึ้นมาไม่ได้คิดเวลนี้ไม่ต้องเพราะสร้างสร้างเราได้เป็นชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องใชากระจบเงาแล้วไม่ต้องใช้จะจบเป็นพื่นก้อนเรียวเท่านั้นแหละแต่เมื่อพระเจ้าดูตาเรือไปไปมาเห็นเราท้องเรือเป็นสำเร็จตามความต้องการของเขาอยู่เป็นเิสัยขั้นถึง ในทางเรียกว่าแม้สมัยนี้ในทางแพทยตค้นค่้ค้นค่้ในทางที่จะไม่มนุษย์ศาสต ันไม่ถึงทำไมเขาไม่ถึงมันทั้งสัยมันไม่ชัดไม่ทั้าใจเป็นความคิดทอดทะเลที่เรียกว่าจำนิพพานเมืองเพราะมันเป็นมันก็หมายไปทำไมขึ้นไปเองขึ้นได้หรือหรือทำไมถึงตัดหมายเราไปใส่เพิ่มกันไปเรื่องมันเนื้ต่ทั้งเราถ้ามันไม่มีความสงสัยอะไรก็ไม่ควรทำแบบนั้น ควรจะเึ็นตัวเองก็ดีกว่าหลายตายหลายตัวเรานีทดลองมาเกิดขึ้นกลอดร่างายเราจะปฏิมาในเช่นสนิทตายตรนี้ยังเหลือตรงนี้ถ้าไม่ลดมันไม่ได้ผมไม่กล้าเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ครับในใจคในความสมเรานี่แหละมันเป็นของที่สำเร็จานนี่เรื่องวิชาของโลก คนที่แพ้ที่เกิดเกิด่งซึ่งเป็นพวกนักคิดเรียกว่าจึินตนาสนาขอว่าผู้รู้เป็นคนสอนคนนี้ไม่เป็นวิชาพ้นประจากทุกเป็นวิชาสร้างบาปเป็นวิชาสร้างกรรมมีทั้งเจ็ดทุกเจ็ดส่วนวิชาตัวจะไปจะให้ประโยชน์นั่นแหละ มีสามสิบนั้นทำไมถึงเนมีสามสิบแต่มันเกิดทั้งการแลกสุดหายกันนั่นแต่ส่วนใช้ประโยชน์ให้ความสะดวกในการสมนาคมสมนัตมันมีน้อยเหลือเกินโดยมากทั้งหมดนั่งไปในทางที่จะจะหักหารกันนั่นไปในทางสร้างอำนาจสร้างฤทธิ์ผลโดยมากเป็นประโยชน์การฉะนั้น ะนั้นจึงเมื่อพ้นจากทุกเมื่อพ้นจากความแตกหรือแตกเร็วตั้งแ้นแรกเลยทุกวันี้ตั้งดังเสือดังพวกตลอดสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆ มากมายเมื่อสร้างแล้วก็ขายเอาเงินวัดเมื่อรถหรือสตราที่เป็นขายของมันกลับไปฆ่าพระอเค์ผู้สร้างตัวอย่างเช่น มันก็เสพพลังอาวุธอะไรบ้าแต่ก็ต่อโต้คามต่อสู้กับผู้ใอาวุธแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นวิชาของโลกมันให้ผลชนะเพียงแค่นั้นเพราะนั้นในทางศาสนาของเราพระเจ้าทรงแสดงถึงการให้ข้อนันเป็นวิชาธรรมวิชาธรรมนี้จะขึ้นมาสอนสมุด ชนิดหนึ่งตกิดจากความคิดนึกคิดออกคิดนึกคิดเวลาเรื่องต้นเขาเรยกว่ารู้สึกรู้สึกคิดตามมาจากนั้นเขาเรียกว่งานสอนอะไรก็ตามเงื่อเราได้สดับรู้เราได้ฟังเราถ้าเข้า ท่านเะด็จเป็งโคตรประกอบทุกประการหานั้นจึงจะเป็นแตเพื่อความบริสุทธิ์จึงเรียกว่าเป็นความดีอาใสยปัญญาตัญนาที่เรียกว่าพุทธลาธรรมานี้เป็นชื่อของปัญญาแต่เราไม่ได้แปลกันแต่ก็ว่าพุทธลาคือกุศลกุศลจันเป็นคนไม่ตัตเป็นนามไม่ตัดก็ได้ เป็นกิริยาสัตระเป็นเป็นนามสัตว์นั้นพุทธราแปลว่าบุญนี่เป็นนามสัตว์พุทธราแปลว่าเป็นเพื่อแสดงมาว่าให้เป็นไปด้วยความพุทธริมีการกระทำต่างๆก็พุทธริมีการทำต่างๆก็พุทธริ มในการจะพิเป็นตราการสุดก็ชอบหนึ่งก็คือหลักพุทธะแปลว่เป็นปริยาสัตว์คนนี้เสก็ได้ได้แต่การทำความดีอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ได้รับความบริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นคุณรกบัติหรือเป็นเราก็เป็นคุณรก ลว่าพุทธราตาคนคุงเดยต่อมาใช้ตำหนักไปแปลงถึงพิสานณาเพื่ต่อเพื่อเราชอบจึงประกอบพธจาร้นให้สำเร็จเป็นประกางสมบู ที่ต่อเลยเป็นผู้ถูกควรควรในรอบีะก่อนเมื่อผู้ควรควรในรอบสักเกินเกินเกินไม่หยุแล้วก็ทำถ้าไม่รอฟังเป็นเลยมันเลยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนข้อเปลี่ยนข้่เราสามารถคือจะมองเห็นพระเูวได้เดินกลับไปกลับมาแล้วท่านต้นว่ามันก็ตายความรู้มันก็เกิดขึ้น ทางที่เราเดินอยู่นั้นเป็นต้นไม้อะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นแม่หรือเป็นอะไรแล้วก็ทราบทางเดินของเราไม่เสื่อนขึ้นทางที่เสื่อนนั่นมันได้เห็นอะไรอย่างหนึ่งเดินกระดาษท้ออย่างที่สองเกิดผลไปได้ทุกอย่างขึ้นเราเรื่องของที่เกิดเป็นมินทาว่าผลได้ชนไหนผลลงเป็นได้ มาเจอยหลังจนไม่ได้พอจนไม่ได้เราจะได้ผลประโยชน์อะไรต้องเอาที่ไปทำซื้อก็ได้เกิดผลได้เราจะทำอะไรเหลือผลไปขายในตลาดนี่เรียกว่าผลภาระนอกจากนั้นงีต้องการอุทวนแต่เรื่องกับกระดาษแล้วจะนั่งโถนั่งไถอยู่กับกระดาษ านาวแต่นี้ก็เจอในจินตนาการนั่นเองแหละแต่ต่างกันงานข้อนี้ตก็ควรจะตั้งชื่อคุณผู้ชมภาวนามาลักษณะคนภาวนาก็ต้องคิดเหมือนกันภาวนาเนี่ยคิดเมื่อไรต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องประกอบการภาวนาตัวอย่างเช่นองค์ฌานแบบนี้เป็นต้น ทำบาปรู้สักลดจิตขึ้นสู่อารมณ์รู้สารเลือกอารมณ์เมื่อเราพิจารณาสมาธิอันใดเป็นที่สะดวกสบายใจตนพิจารณาดูสมาธิเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้แหละเป็นที่สะดวกสบายใจตนท่านหายใจอย่างนี้เป็นต้นหายใจเข้า หายไปเร็หายไปสั้นหายไปบาหายไปแค่หายไปแค่หายไปร้อหายไปเย็นหายไปอุ่หายไปใช้สบายใบายหายไปแค่หายหายไปลงไปถึงเอาว่าแล้วนะพัดเพื่ออารมณ์ไปเพื่อแคแต่ล้วก็ตัดอารมณ์นั้นเรียกว่าเจอกระดาษอารมณ์ ทั้งจิตให้เป็นหนึ่งกะได้อารมณ์อันเดียวอรยกวไปเอสัปตาเงาแล้วเอเอกัพพาแต่เป็นงานจิตวิปัสสหเจนาสมาทานหรือัสสบอารมณ์ใู้เด็ดเราจิตั้งหลาแยกจากอารอณ์เราอารมณ์แยกจะกจิตไม่ใช่ไม่ใช่รุเปข้าวให้ข้าทัองหราจะเป็นต้งกับตา ตั้งแต่มันกองก็ต้องก็มันก็พอพอก็เลยตัวหัวเนเป็นแค่ให้ตพอตัดก็ไปโลหวมันเพื่อก็ใส่ใต้คามันก็จะใส่ตัวลตามันก็จะใส่ตัวหน้าผากอย่านี้มันก็ไม่สำเร็จในการติดผลดาวสันเทจรนญเขาหลับมือกับหนึ่งนั่นแหละมันก็จะแพ้ในตัวนั้นออดูเรื่องก็ต้องเล่าถึง มันก็แถวอยู่นั่นน่บางทีก็เปิดออมาครับนั่นมาถึงจะไปสาวเรื่องราวต่างๆสมารับรับรับจาบนี่เรียกว่าเดินของเข้า่มแล้วสักเลยสิครับตัดกระล้งมาไปคนหาแล้วเธอก็ยกขึ้นมาแค่ขาดนั่นไม่ได้ขาดขาดตาไปรางหน้านั้นว่าฉันแบบนี้เรียกว่า ุดของเราวันน้่แนาต้่ไหมอยต่ในอะไรแน่ไม่แน่เป็นตัวตกมันไม่แน่เลยต้องทำตัวตกลบติดขึ้นตัวอราเรแล้วก็ประกาบติตให้อยู่กลรลนั้นเมื่อพ่อนั้นคนจะแตลทวามถึงอาหารที่ตรงกับปากมันก็อบอา ถึงใมือันนี้เขาเรียกว่าวิสตชทำข้าวทอง้าวปากฟองคำข้าวง่ายใจว่าเป็นความ้าวอะไรเป็นอาหารหวานหรือเป็นอาหารข้าวเป็นอาหารปลาหรือเปล่าเราทราบเรื่องแล้วก็ตัดกับธรรมชาติเลืกขยันกับอะไรนี่องสนองด้วยกัน ได้แก่พวกเราร้อนอารมณ์อารมณ์ที่เราสำหนดอยู่นั้นือการคือการณาอารมณ์ที่เราสำหนดนั้นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นลองคาก็เป็นส่วนสุทธศาสนาพิจารอารมณ์บหมาเป็นอะรอียดพืจารอารมหายไปแล้ว เมื่อหายใจเลาพิจารณาลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้าก็พิจารณาลมหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็พิจนรณาลมหายใจเข้าเมื่อลมเราก็ติดที่นี่ติดอยู่กับลมก็ได้หายใจสะดวกคล่องแคล่วดีด้วยนะตัวพิจารณาลมดูดยเรือตามตัวนี้เมื่อเรียกรู้จัเมื่อรย้จักรู้จักเกิดขึ้น ในเรื่องจิตเป็นเรื่องเป็นแบบมงสมาธิเป็นทางสัญญาเวือตัเป็นองสมาธิเอตตาเป็นองสมาธิวิจารเป็นองค์สมาธิในสมาธิสมาธิเกิดขึ้นจิตยิ่งสงบจิตสงบยิ่งเกิดวิจารขึ้นแต่วิจารมากเกินไปความสงบมันก็ดับ ถ้าสลับกานไปความเท็จนี้ก็ได้ให้พ้นความสงบจิตของเราให้พอดีพอเหมาะให้พอดีกันวพาพ้นแล้วคนนี้แต่ก็บางทีสงบมากเกินไปมีข้อเคยติดตำแหน่งข้าในทางปฏิบัติบางคราวคิดมากเกินไปต้องสมาธิหนักไม่ดี นั่นก็เลยตปอีกนี่ท่านให้พิจารณาวิจารณ์โดยอนุสีทั่วนี่ก็เป็นอาหารอยู่แล้วผลประโยชน์ผลผลนุณจะไตกคอตายกันคนใดที่ให้ให้ปจะโยชน์พอจะสู้ได้เช่นฟันและพอเข้าเรือบางคนจะมีเป็นเหลือตัวเป็นเงานี่มันคือธรรมดา บางคนก็ปัญหาปัญหักเจ็บปวดเขาอยากเป็นแต่ของท่านแสพนั้นแต่พ่อเนี่ยไม่ได้เลยคนเจ็บพวดก็เหมือนกันเนี่ยถึงวติตั้งยึดหน่อยเขาอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเห็นอยากได้อยากถึงเราเลื่อกนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ งาปัญญามันควแมหมายก็สมาธิ อนถือแต่รู้แต่มันคดโผล่คดโผล่พื่อที้แหละเรียกว่าสมาธิขาดตอนนี้ประเภทศาตรตอนเข้าควรมันก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิฉะนั้นต้องสังเกตตัวดูแม้เข้าควรถึงเวลาตายคิดไม่มีอาการไหวแต่ตามตามคิดนึกความคิดนึกมันเป็นคนหนึ่งเรื่องสุดรับตั้งรละกรรมฐาน ว่าจะเหมือนเกลืแต่ละต้นเหมือนอะไรเช่นลายมือกอดต้นเสาไว้มือหนึ่งหรือสองมือเราจะวิ่งก็วิ่งวนไว้ต้นเสามันไม่เสียกำลังพอต่อเสาวิ่งวนสามรอบเพื่อนแตกล้มตังกระดูกดวงจิตขอเราเป็นการแต่เกิดทุกข์เกิกองมองจากระดับตามผูนั้นเจอในเอกระตาเลยไม่มีอาการเลยน่าเนื้อหาความคิดเป็นจริงสมัยปัญญา ความสงบเป็นภาวนาเป็นภาวนาของนักปนามันจะได้กันที่นี่นี่มันเป็นพุทธรบาเป็นปัญญาในขั้นสมาธิมันเป็นไปเรื่อยอย่านี้ขั้นทานก็ยู่ในสมาธิตาขั้นผลก็อยู่ในานมนัสงานในสมาธิตาขั้นสมาธิไม่ใช่มันเป็นปริปัติจารแต่เป็นตัวอื่น ง่าเราในวิปัสสนากำรัดความสุขทุกเท่าไรเพื่อใจยิ่งแน่นั่เท่าไรยิ่งสุดเพื่อสุดขึ้นมาเนี่ยจำนวนขาดไปจากสุดจากใจไม่เชื่อเอาตามสัญญาต่างๆเรื่องเกิดขั้นก็จะไปเกิดวิ่าขึ้นมันเกิดขึวิชาขึ้นวิชาประเสริดต่อืห้เสียอะไรไม่ใช่วิชาธรรมดา อมันมาแล้วพอไปวิชาถึงเงยสอนอธิษฐานไม่เอาปล่อยวิชาที่เกิดขึ้นจากวิชาการไม่เอาเลยคนจิตลืงสลับเมื่อจิตสลับไม่มีวิชามาตัวตนเป็นตัวบนเป็นตัวโกตนเมื่อเรื่องจิตของ็นเป็นภาชนั้นเมื่อจิตเป็นอะไรทั้งหมด ทั้งนาที่เคยรู้มาในทางโลกและทางธรรมจำได้มากจนเลื่องเรื่องเมื่อทำแม่น้อยลงไปกำหนดอย่างนั้นเราเองนมันก็ไม่เกิดเราเองนเกิดอะไรดังนั้นความจึงเลยยึดสัญญาความจำหมายได้จำได้หมายรู้ในความต้องการต้อนงานต้องสอบคนเลยที่มันเกิดความคิดมันในกายจำ ถ้าไม่แสดงตนเป็นคนเป็นตับมันไม่เกิดสง่าสมัยความว่าไม่ต้องกลัวแม่ไม่ต้องกลัวแต่ไม่ต้องกลัวไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เป็นไม่ต้องไปใช้พุทธะปัญญาของพุทธะไม่ต้องการเพราะมันเป็นสัญญามุ่่าแต่ดวงจิตคือตั้งเพื่อไม่เอียงไปขอางนอา มันเองจะขนาดมันเองตรงเศร้าคืออัตตะคุณมาทำแล้วความพอใจไม่พอใจมันเองตรงขาคือตามมาสุดทะเลตังโลกคือความพอใจเป็นสุตตะมิ่งสงบเป็นกลางวางใจตั้งสมาหน้าสุดเป็นได้สนั้นนั่นแหละสมาสมาธิหน้าสมาสมาธิเกิดขึ้น มันก็ึ่งได้มาเห็นเราปรากฏเกิดี่ปัสสนากรรมฐานที่ปัสสนากรรมฐานคือตัววิชาวิปัสสนากรรมฐานเป็นตัวปัสสนาวิชาเป็นสรัตงาทางพุทธศาสนาของเราท่านจึงจัดว่าเป็นวิชาข้อแรกเป็นวิชาข้อหนึ่งวิชาข้อหนึ่งคือวิปัสสนาว่านี่ วิชาข้อที่สามคืออุท์ิุิธีวิชาข้อที่สามคือมโนมุทธิวิชาข้อที่สี่คือพุทธกิจวิชาข้อที่ห้าคือพุทธกิจวิชาข้อที่หกคือเตโตริยาวิชาข้อที่เจ็ดบุตรเทนรนโสกตุลาวิชาข้อที่แปด ได้แก่อาสะเอลาทั้งแปดข้อนี้เป็นวิชาเกิดขึ้นจากสมาธิคนไม่มีสมาธิไม่มีเกิดรับรองรับผ่านแต่เวลารู้มากไม่ยังไรก็ตามไม่สำเร็จเป็นวิชามันก็ตอบเตือนว่าเป็นอวิชาเท่านั้นวิชาเกิดแล้วตอนนี้ มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาสมาธิ วิชาปฏิบัติแต่ขึ้นแล้วที่นี่มันก็มาเรียกว่าความพุทธมันเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่นี้ความเห็นข้อนี่ความเห็นข้อเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเธอเห็นว่าอันนั้นผิดผิดจริงอันนี้ถูกถูกจริง นี่สัมมาทิฏฐิสิ่งที่ผิดผลเป็นถูกมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่ถูกผลเป็นผิดมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสิ่งเป็นผิดผิดสิ่งสิ่งเป็นถูกถูกสิ่งนี่เรียกสัมมาทิฏฐิพระเจ้าตามเหตุตามนั้นได้แก่ผลเป็นเงาสัพพะเคยเห็นอกมันทุกข์จริง ผลก็มาทางเหตุก็เกิดมันก็มาทางทุกข์สริงๆเป็นอริยสัจเป็นของละเอียดเป็นของที่แท้ไม่ได้เป็นของที่มีความสุขนี่เรียกว่าสมาธิเป็นเห็นในส่วนทุกเกิดมาจากเหตุเพราะฉะนั้นต้องทุกทุกจรินี่ตัวนั้นคือ ผลแหล่งทางเวามดับทุกข์ถ้าทางเทวดาตอนนี้มันต้องต้องสมุทาไม่ต้องข้างสองทุกข์นั่นคือเดินถึงก็ตามไม่ถึงก็ตามแต่ความเห็นนั้นมันถูกนี่เรียกว่าสมาธิถึงข้อสองนั้นคือเราเห็นรู้แจ้งความรู้ มีโลกความดับทุกข์มีสิ่งเมื่อเราจะเจริญมรรเราก็จะต้องดับทุกข์ไปจริงนี่เมื่อรู้เห็นเป็นจริงเกิดขึ้นในดวงจิตย่างนี้ท่านเรียกวิปัสสนาญาณนั่นในงานพิจารณาดางต้นต้นคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายภายในก็ตามภายนอกก็ตามมันไม่แน่นอนเท่านั้น ตัวเราเองก็เป็นของไม่แน่นอนตัวก็ไม่แน่นอนตัวก็ไม่แน่นอนเมื่อรักษาทรัพย์ต่อหลอกลวงนักน้อยแต่ผันอย่างนั้นสนิทจังต่เราไปตีใจในเรื่องอะไรจังนเราไปเสียใจในเรื่องอะไรจังต้องคิดให้เป็นจัอบเป็นเรื่องวิปัสสนบางทีเป็นก็ไม่เชื่อดีใจบางทีเสียใจตัวอย่างเช่นเราไม่ชอบสนุก ในศาสาร์สมัครต่างหรือป่วยหรือก็ถอสร้างถูกภาพนกเราก็ดึงใจเราก็นับตาเซะลเลยเพราะสังขารของเราไม่ถือสังขารไม่ถือความจำเหลืองเขาเนี่ยนะมันแปลไปไรแต่เราเท่ากับนั่นเรียกว่าเป็นตัวผู้เลยทีนี้พอเห็นคนดูเป็นลักษณะ เต้ารถเต้าดูคนเราคนพอมืน่าไมือตาดูไปนั่นแหละดองสุดหลับสุดจากองค์อริยมาหน้าตั้งอยู่ในสมาธิตั้งทั้งใจเป็นกลางมาดูใจในวัตถุมาเชื่ใจในวัตถุมาดูใจในเรื่องราวถึงนักบุญมาเชื่ใจในเรื่องราวถึงนักบุญไม่สำเร็จ เป็นสเป็นกาวางสายอยู่แบบนี้นี่ความเป็นกลางของสมาธิเมื่อความเห็นว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้ถูกนี่เป็นสมาธิพยายานตัวดวงจิตมันเป็นตัวทางที่พยายามต้นดวงจิตมันเป็นตัวทางที่นั่นแหละต้องมาสักแต่นี่ตอนนี้ปัจจันาทีนี้ความทุกข์ของมันเราจะเป็นทุกข์เองก็ตาม หรือคนเห็นจะทุกข์เลยก็ต่อคนใดที่เป็นทุกข์เจะจะทุกข์ซะถูกมัดใต้ทุกข์เขาเลยเลยดางจิตมันเอีงคนใดเป็นเพื่อนเป็นมิตรเราเป็นทราบว่าเขาลาบเขาเลยเขามั่งเขามีอย่างนี้เราก็ดูแต่พอเรา่าเป็นลูกเปนหลานเราเซ็ตเลยนะทราบข่าวไปรู้ไปนี่ก็เรียกว่า ความสุขขอราล้มไปกับความทุกข์มีความทุกข์ไปใจคือนั้นโดนทุกข์ทำไมต้องโดนเพราะมันมีขาดทำไมต้องมีขาดสุขไม่ต้องนี่เธอดวงจิตไม่เป็นสมาสมาธิงานมาขอจิตของเรามันยากสนาทางทุกข์มันก็ทุกข์ก็ทุกข์ตายใจไม่ทุกข์คนเราตไม่ทุกข์ก็ทุกข์ตายเธไม่ทุกข์ก็มา ร่างกายมันกระทบต่ต่อต่อต่อต้นมันทุกตายตายไม่ทุกข์ครับมันมันกระทบต่อแล้วกระทบไปตายตายไม่ทุกข์ความทุกข์จะเป็นการไม่ได้ใจความทุกข์เสนุไรแต่ทุกข์มันก็ทุกข์พมันทุกข์ความทุกข์มันแปลได้มันขึ้นมันลงมันทถึงมันตันแต่ร้อคนก็ตายไปแต่มันทนไม่ไหวมันละคืทุกข์ เังเดือดร้อนก็ทุกมันไม่ทุกสองทุกข์เมื่อเราติดขันแจ้งทุกขนเตอนทุกข์ก็ชนมันจะเห็นทุกข์ค่ะ้นเคยพัฒนาเกิดเป็นคนจีตอะไรต่อเราพัฒนาถึงสิ่งที่พรสมบร์เราไม่รู้ติด เราไม่แสดงอำนาจไม่แสดงอิทธิพลเพราะเราเป็นกางสามารถจะทำลายสิ่งทสถานการณ์ให้อยู่ด้านนาเราจะไปสืบการตั้นความแตกความแตกความแตกความแตกไม่สำเร็จเมื่อเราสำเร็จแล้วมันจะแตกของมันตายไปเถอมันจะแตกมันจะแตกไปเถอมันจะตายมันตายไปเถอะไม่แสดงความดีต่อการตายของแต่ละคนเอง มาแสดงความรู้ตาในความตาของแต่ละคนอื่นทั้งตุดตันกลางวางใจนั่นเป็นแต่สังขารเสกว่าแต่สังขารตามปัจจัยรวมจิตั้นเป็นรวมจิตที่อยู่ในอุปชนานี่เรียกว่าสัมยุทธาเท่านั้นเป็นตัววสุวิปัสนาโดยสั้นผลอาภิเษกเรียกว่าผลสังขารเป็นของในรูปผลสังขารเป็นทุกข ัลสังัลไม่ใช่ตัวังเพระประกอบสังขารเราต่อจากคารยึดความถือใจว่าได้รับสภาพเรงน่้กอรู้ว่าเป็นจริัรู้ยังไงเราไม่ต้องใจก็ได้สังขารอะไรตามอะไรตามสอนเรทด้วยแต่ว่าพลังพลังตาของเราของเราจะเต็นโัษนาอุปทานเป็นความหา พราะเราในปัจจุบันเราเป็นตาเป็นหกเราเป็นหกตาเป็นงไปนั่นคืออะไรรับตามันรับเ่าหน้ารับคะแนนเท่เธอแป้าพอคุณนั่นคืออันการมันรับหลังหลายครั้งพบขันนับพบพบกระดับต้อนดินเป็นพระเทวทัตตอนนี้มบนี่ถึงเรียกว่าผู้พบเรียกว่าคนผู้พบคนผู้กล้า สาเหตุของอดนุลมีวามสี่เื่งมีตะกร้าสี่ำใส่ข้างหน้าใส่ข้างหลังแบดสบายอุปทานไปทานนาอุปทานานคือห้าอย่างโพโพตาธนาพัฒนาหนี่เป้นข้าวัธนโพตาเอตาธนาพันโพวัฒนาขันธนาไปทุกข์เป็นข้ามีสัญญาตาธนาพันโพสัญญา ความประพฤติถือว่าเป็นตัวสมทบนี่เป็นข้อไม่ใช่ข้อถามข้อหาสังกรูปตาชนะสันโธจิดไว้สขารเป็นความคิดนึกว่าเป็นตัวสมทบตนวิญญาณวิญญาณวิญญาณตาชนะสันโทั้งวิญญาณมเป็นตัวสมทบตหาประสริฐนี้ตานนั้นขนาดขาตาเหตุการณ์มันหัดตอนนั้นขนาดขาตา ให้คอมันหอดคอมันก็ใจไหลเศร้าให้ไหลมันหอดคอมันก็ใจไหลเสียไหลมันหอดคอมันก็ใจมันหัวหอดไปเถิดทีนี้สลงลงนั่งสลงสลับเอาอย่างสลับอนาถึงนะเวลาห้องเราต้องจับสันหาหาต้นไปเถิดสันหา มันเป็นของหนักนี่ถ้าเราให้เราจับทุกคนทุกคนพากันหาอย่างนี้กันนี้ต้องขออนุญาต พาลราในทุกข์ขังโลกเรหาประเถรเจ้าทุกข์เราจะเป็นพุทธโลกนี่ลยนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ไม่มีปัญญาผู้มีวิชาผู้ไม่เจริญสมาธิภาวนาให้เกิดศาสนานาวาจะต้องพาปัญหาทุกข์พาปัญญยุยาไปนิดน้าเขาได้ข้าสงสารนี่จะไปก็จะไปเลยเราแต่ปัญหาเนี่ยหาตรงนี้มันทุเรศทุลังมาก หัก็หาเราก็หาเหาก็หาบแล้วก็หาบไปแล้วกันหอบคนโตคนหนอกหาคนมาคนหนอกต่อคนหนอกสามต่อให้หลังสามต่อก็ไปเรื่อองยู่อย่างนี้แหละเมืกระ็พอถอยที่ก็เกิดการสะดันตามเพียงขึ่นนี่เมื่อใครมันพิจารณาเห็นอะไรบจังสังขารของหลายภายในแตนละคนเขาไม่ได้เมื่อเปานมาสังขารในเป็นพบเมื่อเปานมาสังขารในเป็นในในตัวตน มันวนเวียนอยู่ในตัวเรานี้เนี่ยเป็นก็วางภาระวางความยึดตัวความยึดความถือวางสัญญาดุจตัวความห่วงความใดวางสัญญาอนาคตความอะไรอะไรวางสัญญาในปัจจุบันความถือมันเป็นตัวเนี่ยถ้าเปล่าคสอนลูกลดจากขนาด ลดจากข้างหลังลดจากหลังตั้นไปอย่างสบายที่นี่จะลำไปก็ได้จะขาลำก็ได้นี่มันต้องงามอะไรนี่เขาเรียกว่านามเราอยู่ที่ไหนก็มีความท่าทำไมทั้งท่าล่ะคนมันไม่มีความลงละแต่ทำอะไรก็สบายจะวิ่งจะเดินจะหัแม้จะลำจะลำสนุกมันก็ลักนณะนี่เป็นงานงาม ฟังพระพุทธศาสนาตั้งตนาคนคนดีมาสตเปนสังคมใดก็ดีมีความเท่าความงามเท่าความเท่าควารเจริญสุขมาทุกข์ขาดถ้าทุกข์าดมันก็จะได้กับคนเรานี่มันเรียกว่าวิปัสสนาญาข้าที่แรกเมื่อเราได้ปราบตามเพื่อนหนาเหล่านี้ลาดเลื่อนแล้วก็ชำระก็ไปไปที่นี่อะไรไปที่นี่ เราก็จะได้วิชาเป็นอาวุธวิชาเป็นาวุธเพื่ออะไร วิธีเราสามารถมีการแสดงลึกขึ้นโดยทางใดทางหนึ่งมีปฏิหารแต่ขึ้นเรียกว่าวิธีก็เป็นปฏิหารในทางกายก็เป็นปฏิหารทางวาจาเป็นปฏิหารทางดวงจิตความรู้เกิดได้ต่างๆ เป็นเครื่องเช้าของสอยเป็นโซ่เะ็นเป็นแนวคิดของพระศาสนายังไม่ที่อุทีพระนาตาลีแสดงว่ามีอาการเดินได้เดินในน้ำไม่เสียเดินในไฟไม่ร้อนตาฝนไม่เสียตากลมไม่หนาวตาตาตาฝนพบคนแสนเจ็บนี่เรียกว่าอุทีคนเป็นคนต่อคนไอ เขไม่เป็นคนแก่ถ้าเป็นแก่เขาไม่เป็นคนหนุ่มเป็นสงเขา่เป็นต่ำเป็นต่ำมาเป็นคนสูงรัดแรงงานต่อเลยหลายอย่างหลายตันนี่พระเจ้าเป็นคำสอนาระจุดสางคนไม่เดียวพอไปสานคนแก่คนก็ทำร่างกายแก่คนแก่ก็คนแก่คุนกันมาสนุก นี่มีอาตอนอะไรพอท่านไปพบปับเวกสาววสวยๆน่ะพอ้วก็ทำตัวท่านเป็นดำขึ้นมันสนุกผู้หญิงสาววก็สนุกตัวท่าเอก็สนุกคุยกันไม่ใช่นี่แต่ต้นธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงตึงเันเพื่พอใจแก่รงค์็นทุกเลยท่านสามารถที่จะทำร่างกายท่านได้ในสังคมทุกข์อย่างจะไปพบกระเด็ ก็เล่าเรื่องรถทำเหมือนกับเมื่อรถเขาคนแก่ก็ทำให้คนแต่เล่าเรื่องคนแก่เวลาทั้งได้แก่คนหนึ่งคนสองคนทั้งก็เล่าเรื่องสองของหนึ่มของสาวทั้งการเทศเกิดให้เป็นผู้พอใจั้งหขาที่เกิดความเกิดเดความหลงใจกลายมาเป็นทุกข์กลายมาบวชในศาสนาแต่นี้คนหนึ่ง ยังไงเขาเรียกค่อมั่นเองมันจะถือเปิดไม่ถือยังไม่ได้ไงก็เปิดทั้งก็ไปิดได้ดาเปิดเพื่อน่ไม่แล้วก็ไปิดได้ดาเปิดเพื่อเพื่อเรื่องต่างๆต่างๆไปเรื่อยบางคราวก็ไปเที่ยวเนแน่นอนและวก็ไปดูไปเล่นก็ตกกันแล้วไปหยอกตกก็ได้แล้วคนใดแบบไ้อ ก็ขพ้นมาพัฒนาสาขาพระสัมมาญาบุคคลก็ได้คำสั่งมาจากสนับณนุนำคำสามคนใดสมบูรณ์นี่ไปทั่วมานั่นแาละไปเคยจะพุทธะตะพุทธะตะพุทธะตระกาไปสันพันนาจะพุกธะนักเอื้อนักปริตานักเทนักอะไรก็ตามนักตัดสื่อท้าคดสองทาาคดี โยเมตาดังเมลักสังขาราติสันตนาตุสันตัสสะมันก็สนุกก็คืนี่มันสนุกมันสนุกก็คุยกับคนคุยกับคนมันลำบากคุยกับสัตว์มันสบายเมื่อตั้งโทษมากก็ะนึกไปใจสนทนาไปเล่าเรื่องอะไรต่างๆทั้งต่อทั้งต่อก็ประโยชน์เป็นตอบคุณอะไรคุณอื่นนั้นผลงานดีหรือผลพนาตนด้วย มีเพื่นมีท้องเคยตเป็นญาสนิทปัญหาตันนี่ท่านก็รู้จักทำให้เพื่อในมองสัตว์แล้วก็ตาเทียนเปิดเมองเปิดจมืองนุกเปิดมันมีหลายประเภทสนุกมากเมืองเกิดบางตัวพระพระผมต่อลังเข็มต่อพระเปิดมันมีหลวมตัวลูกเข็มขนาดบางตัวขอเราสสามรอ มื่อเป็นคนดไปืูอเยอะแต่นั่นแหละน่าดูมันก็ตาโุนนั่นแหละ บางคนจะมีตัวเรียนที่ตาตลอดตั้งบนไม่นี้บางคนเรียนที่ตาตาหมดมีแต่ปัญหาแผลนี่มีหลายตัวพวกบางคนก็ตาเขาไปมาเขาหลุดทาอบางคนก็เล็กมีอยาวต้องเข้าไ้ตามันก็เล็กหน้าดูหน้าทำบางตัวเขาโอ้ยมันก็ตกันไปนะเรา เป็นตัวกระแสตัวกระแสหนี่ก็จะถูกนี่พวกแกนี่รักกเพื่บางก็แบบทนตันบางก็ตัดตันบางก็ตื้อตันนี่พวกนี้นี่ก็ทนุนี่ก็คือมโนมันจะถือนิดบางเดินองสนี่ต้องคิดตั้งมั่นก็ไปดูไปครับบางทีก็ไปเที่ยวในสถานะบางทีก็ไปเที่ยวในเมืองรับ บางทีตัวนรกเป็นต้นเล่งก็พวกเทวดาไปดูนั่งงานในเมืองสวรรค์ในชั้นตาเป็นมรสุตาตาเพื่อในชั้นนามมาพิยาตาละตุสาเป็นตลาดทุกเพื่อทั้งคนนี่แหละยังติดายได้ไม่พัดไม่ขาดนี่เกิดเป็นมโนมาจิติอำนาจของมันจิตนี่ก็เป็นวิชามันก็ต้องมาที่เหลือก็มา งานเราทำสำเร็จมีพ่อพอท้นมีเงินพอทช้